Deci eu un status de Luca Pahagiu, Ianca Pahagiu, iulie la 14.52, Săptămâna trecută, pe când conduceam prin Muțica Adran spre Cracovia, m-a sunat un jurnalist de la un site și m-a întrebat așa rapid. Domnule P, wow, domnule P, Mr. P, Mr. P, Mr. P, zic că sunteți fascist, da? Zic unică sunteți fascist, semnul întrebării ce le răspund? Explicați-ne de ce nu sunteți. Ce să răspund la asemenea întrebări, chiar și liniștit, fotoliu, chiar nu la cu serpentin. Poți să întreb, cine sunt cei care susțin așa o imbecilitate ca să dau în judecată? Sau de ce ar fi mai relevant ce susțin De ce am scris sau declarat eu în atâtea de prezență publică și implicare politică? De ce ar trebui să mă exprim eu? pizda mătii, cum adică? Dar nu văd de ce aș explica oricărui. Valorile mele creștine, democratice, conservatoare sunt cele ale lui Ilie nu ale lui Tănăsă, ale lui Iulie Nănicu, ale lui Tănăsă, ale lui Tănăsă, ale lui ale lui Adolf Hitler. Nu cred că Mussolini, Hitler sau Cutreanu. Am fondat două partide, PNP și M10 iertați mă Și le-am scris manifestele și programele creștin-democrate, conservatoare, nu fasciste. Nu am nu cămașă neagră sau verde, ci albă, burgheză, putus morți mărtii, conservatoare. M-am exprimat mereu în favoarea democrației și a valorilor în lumii libere, etc., etc. Ce mai e de explicat sau de demonstrat? Dar așa e stânga, îți, lipești, rahatul în fructe și apoi te sumează să explici de ce ești murdar ce face nu ești bine. Cine se scuză, se acuză. Iar cine nu răspunde, are ceva de ascuns. De deci ce ai răspuns printr-un status kilometric atunci? Pe scurt, răspuns răspunsul lipește eticheta infamantă de dușman al poporului și element dușmanos și ai terminat. Am preferat așadar să învăț de drumul meu între manuscrisele transilvanene înspre manuscrisele transilvanene de la biblioteca Jean Gheolia. Jean Gheolia, Gheoliana? Whatever. Am preferat așadar să văd drumul meu prin manuscrisele transylvanene de la bibliotecă, în afară de timpul pe care l-am petrecut scriind acest status.